Բարեկամներ հաղորդման հյուրը Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ Լրատվամիջոցներից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանում հադրուցիներին ստիպում են դուրս գալ ժամանակավոր կացարաններից։ Հադրուցիները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց բարձրաձայնելով, որ ոչ Արցախի, ոչ Հայաստանի իշխանությունները իրենց տիրություն չեն անում, որ մի մասը ապրուստի հնարավորություն չունենալով ստիպված է արտագաղթել։ Տեղյակ եք իրականում ինչ է կատարվում շփումներ ունեմ ընկերներ, ցանոթ մարդիկ, զանգելով ես վերջում էլի մի անգամ եմ գնացել եմ հանդիպումներ, ինչակատարում թեկուզ դրանից ովքեր գալիս են դե նույնպես մենք տեղականում ենք կոնկրետ ինչակատարում։ Իհարկե, դժվար ժամանակաշրջանա պետք է պետությունը մեր կառավարությունը մեր նկատի ունեք Արցախի թե Հայաստանի Արցախի եւ Հայաստանի որպեսզի տեղամաս ժողովրդին աշխատող չլինի աչքաթող չանեն այո Կան հարցեր, որ ես համամիտ եմ ժողովրդի հետ, կան հարցեր, որ համամիտ չեմ։ Մի քիչ շերվից կամ որ օրինակ տարբեր պետություններում լավ են ապրում, այդ մարդիկ վաստակն են այդ բանը։ Ժամանակի ընթացքում իրաց պետության համար պայքարել են, թեկուզ պատերազմով, թեկուզ գաղափարով։ Լավ պետություն է ստեղծել, այսօր տարբեր ազգեր ուզում են գնալ Եվրոպա։ Հիմա մեր ժողովուրդը իմ կարծիքով չպիտի գնա արտասահման, ապրելու։ Պիտի մտածենք մեր երկիրը, բարգավաճենք։ Բայց երբ նրանք աշխատանք չեն գտնում կամ այնպիսի աշխատանք է, որ շատ ցածր աշխատավարձ է, երբ նրանց առաջարկում են ազատել զբաղեցրած տարածքը, իսկ վարձով բնակարաններն էլ դու գիտեք, թե ինչ գումարներով են տալիս։ Ինչ անի, ինչպես ապրի։ Սրտի ցավով են գնում։ Ասում եք այդ իրավունքը վաստակել են։ Միթե հադրուցին չի վաստակել։ Հադրուցին առաջին պատերազմում հող է ազատագրել, հող է պաշտպանել, հադրութը պաշտպանել է։ Այս պատերազմում նույնպես հադրուցին կռվել է եւ նրա մեղքը չէ, որ այսօր ինքը հայրենազուրկ է։ Համամիտը վերջնական չհասացի, որ ինչի համար ես ասում եմ այդ բաները։ Շարժումն է սկսել, անկախությունը ձեռք բերել, փորձած մեր հողը ինչ որ մի մասը հետ է վերցրել, բայց չկարողացանք դրա իմաստը, ասինքն ոչ բոլորը։ Գալի ասած մեր ազգի մեծամասնությունը գիտակցել է ինչ է ձեր բերել վերջի 30 տարվա ընթացքում։ Ահագին բան արվել է, որ պետություն ստեղծենք, կայացած լինենք, ժողովրդի վիճակը լավը լինի, բայց բարձում է, որ ունեցել ենք ահագին թերություններ, որոնց մասին միգուցե գիտակցել ենք, բայց ճիշտ չէ գնահատել, թե ինչ կարող է մեզ սպասվի կամ ամեն ինչին որ պիտի պատրաստ լինենք։ Դա համար այսօր մեր թեկուզ 90-ական պատերազմներից հետո մարդիկ մտածում են արդեն ոնց է դարել։ Պետությունը դարել է մի կենտրոն, կարելի է պետությունից ամեն ձևի օգտված, բայց պետությունը համամբար ոչինչ չարած դա ոչ բոլորին է վերաբերում, բայց ընդհանուր գաղափարը տենց է գնացել, որպեսզի մեր պետությունը ոդկի կանի, մենք պիտի օրենքները հարգենք, մեր համարադրությունը հարգենք, վերևից մինչև ներքև։ Եթե մեր օրենքները հարգենք, ագլի է պատանալու վիճակը։ Շատերն են այն կարծիքին, որ ճիշտ չէ 68 հազարական դրամ տրամադրել կամ այլ գումարներ դա մարդկանց մի տեսակ ցուլության է մղում եւ կարծում են թե պետությունը պարտավոր է անընդհատ սոցիալական օգնություն ցույց տալ, բայց այդ մարդկանց տվեք վաստակելու հնարավորություն, որպեսզի նա կարիք չունենա այդ աճակցության։ Անքան նույն բարձրեն Մենք ժամանակին օրինակ չէի պատկերացնում, որ ինչի պիտի պատրաստենք, չէ՞։ Պատերազմից հետո ես նկատում եմ, որ կառավարությունը ժողովուրդ չէին պատկերացնում, ինչ է սպասում։ Մի ամիս հետո ինչ է սպասում, երկու ամիս հետո ինչքան ժամանակը գնում է, նոր հարցեր ածակում։ Հարցերից մեկը այն է, որ օրինակ ասում եք 68000-ները, այս մեկը մեկ, իրավիճակ է ստացվել, որ պետությունը շատ անելիքներ ունի։ Սկսած անվտանգային հարցերից, մարդկանց աշխատանքների հարցերով, աշխատանքային զբաղվածության։ Հարցերը կուտակվել է, պիտի պետությունը, մերկավարությունը ճիշտ քայլեր ձեռնակի հերթականություն լինի այդ քայլերին, որ կարողanak ես իր վիճակից դուրս գալ ներշ որ ամեն հարցում ժողովուրդ համամիտ լինելու կամ գոհ լինելու։ Դուք ասում եք որոշ հարցերի համամիտ եմ բողոքավորների, հա։ որոշ հարցերի չէ։ Ինչ հարցերի հետ համամիտ։ Ճիշտ եք համարում, որ արխիվում ձմեռը մարդկանց առաջարկում են գլխների ճարը տեսնել։ Եթե վերաբերում է ընտանիքի բարեկեցության համար, ես այդ հարցերում համամիտ եմ ընտանիքը վարձովա, թե հյուրանոցումա, Հայաստանի Հանրապետություն, թե Արցախի Հանրապետություն, պիտի պետությունը կարողանա նման մարդկանց թե վարձով, թե ամեն ինչով ինչքան հնարավոր է աջակցի որոշ գումար տալիս է բայց այդ գումարը չնչին է բնակվարձերի համեմատ ինչ որտեղ ես համաձայն եմ նմանատիպ բողոքների համար, բայց եթե արդեն մարդիկ սկսում են մեզ տուն տվեցեք Հայաստան, միանշանակ կողմ չեմ հաթարցին։ Հայաստանում հանգրվանած հադրուցիների որոշմաս հրաժարվում է Արցախ վերադառնալուց, հիմնավորելով, որ այստեղ անվտանգությունը ապահովված չէ։ Պիտի հասկանանք, որ պետությունը պիտի լավացնենք, որ մենք ուզենանք ստե ապրենք։ Իսկ եթե գնալու ենք օրինակ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռուսաստան, հիմա աշխարհը այն վիճակում է, որ կարող ամենտեղ է պատերազմ սկսել։ Բայց եթե հրաժարվում են Արցախ վերադառնալուց, նշանակում է, որ Արցախում ապրողներս դատապարտյալներ ենք։ Միամիտ ենք, գաղափարներով ենք սնվում, որ հանուն այս հողի մեր կյանքը վտանգում ենք այստեղ ապրելով այդ առումով ես համամիտ չեմ իհարկե, բայց երբ մարդկանց չեն վերաբերվում որպես ցավ, զրկանք, հայրենիք կորցրած անձանց վիրավորականը։ Ես էլ եմ այդպես հարցերի մեջ ընկել, տան վարձերի հետ կապված, նենց վարձեր են դրել, որ մեր ժողովուրդը չեն կարող ոչ պետության տվածով այդ հարցերը լուծեն։ Ոչ էլ իրենց գրպանի եղածով այդ հարցերը լուծեն։ Ամոթ է, հա, մեզ չի սազում։ Ետադրի քադրություն թողեց գնաց։ Ինչ է շահելու։ Այո, ես այդ եմ ուզում ասեմ, մեր բնակչության ծիվստը ավելի է կչնալու, վաղը մի ուրիշ շնականալու, տներն էստե մնալու, հասկանալի է ում ամնալու։ Այդ մարդիկ տուն տեղը կորցրած։ Օքեր տարիներով է աշխատել են պետական ինչ-որ հիմնակներում։ Հունվարի 1-ից արդեն այդ աշխատանքները կրճատվում։ Այլևս, այո։ Էլ ավելի է դժվարանալու բայց տներն էլ գներ են սարկում 90-ական թվականների պատերազմի ժամանակ ես հիշում եմ մեր ժողովրդը ինչքան միասնական ա եղել վերջի հացը կիսում էին իրաց հարիվանի հետ բարեկամի հետ ընկերոջի հետ բայց այսօր շահի հետևից ենք բազում դրա համար էս վիճակին է եթե մենք անկնում ենք շահի հետևից չեք ուզում մեկ պետությունը, մեր պետության հիմքը ուժեղ լինի, ամեն ինչ կկործնեք։ Նման իրավիճակում կարող էր հայտնվել մեզնից յուրաքանչյուրը, եթե մեր հանդեպ նման վերաբերմունք ցույց տային։ Պետք է յուրաքանչյուրը այդ մտածի։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին չի ցանկանա, որ այդ վիճակը լինի, որովհետև դա արդեն վերջնա։ Խոսքը չէ, ասում են վարվիր այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ քեզ հետ վարվեն։ Այո Պարոն Բաղդասարյան, 1 տարի է անցել Հադրութի շրջանի բռնազավթումից։ Սկզբնական ժամանակահատվածի համեմատությամբ տեղահանված բնակչության, տեղաբաշխվածության էական փոփոխություններ եղել են, ասենք շարժ կա Ստեփանակերտից դեպի գյուղերը, որովհետև գյուղերում ազատ բնակ ֆոնդը նորոգվում էր, որպեսի գյուղաբնակները ցանկության դեպքում տեղափոխվեին այնտեղ։ Շարժը սկզբնական շրջանում քիչ եղել, վերջի ժամանակահատվածում որոշ ընտանիքներ գտել են, որ պետք է յուղական բնակավայրը գնան ժամանակավոր թեկուս ապրելու մինչև տունով ապահովելը։ Հիմնականը Մարտունու շրջանի, մեկ էլ Ասկերյանի։ Արցախում հաստատված հադրուցիների կյանքում ինչ տեղաշարժեր են եղել, լինի դրական կամ բացասական։ Դրական քայլեր ահագին եղել են, օրինակ ինչքան համակների տեղերը որ որոշել են որ պիտի յուղերը սափեն, այդ համակների տեղերը այսօր մի մասը սկսել են շինարարություն սկսած։ Այո, մի մասն է սկսելու են Տողի համայնքը, Մեծ Թաղերի համայնքը, Ազոխի համայնքը սկսել են, Տումու համայնքը սկսել են, Հարթաշենի բանի համայնքները դեպի Մարտինի օրգանը դե արդեն նոր սկսել են։ Անցած շաբաթ շրջել ենք երկու անգամ շարժը կա տները սարկվում է, ուղղակի ժողովուրդը, ասինքն բնականավ, անհամբեր է Այն ժամանակահատվածը նախնական, որ ասել էին, այսքան տարուց հետո հա։ տները կառուցված կլինեն։ Հնարավոր է այդ ժամկետներում, այսպես ասենք, տեղավորվել 3 տարուց հետո այդ բնակավայրերում մարդիկ հա։ կարող են հաստատվել արդեն։ Միանշանակ։ Եթե չխանգարեն իհարկե, միգուցե ոչ լրիվությամբ, բայց 70%-ով այդ հարցերը լուծվելու է։ Սկզբնական շրջանում հադրուցիների համար դպրոց էր գործում Ստեփանակերտում։ Հետագայում մանկապարտեզ բացեցին։ Այո։ Երևանում գործող հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական տունը արդեն գործնություն սկսել է ցավալել Ստեփանակերտում, դեռ չի տեղափոխվել։ Ճիշտն ասած, այդ հարցերը մենք չենք կարողացել լուծենք։ Իրանք իրաց ուժերով կարողացել են կանստել թե կառավարությունում, թե բարերարների միջոցով գույքի տրամադրման հարցերում տեղը ճայում են, որ պիտի ինչ-որ մի մասից դե արդեն գործունեությունը սկսի։ Մշակույթի բաժինն է սկսել միջոցառումներ անցկացնել, այսինքն աստիճանաբար ընկճվածությունը հաղթահարվում է, բայց հադրությունները ծրված են։ Մտավախություն չունեք, որ ծրվածությունը պատճառ կդառնա հադրությունների յուրահատկությունների կորսման, եթե համահավաք չապրեն, ապա յուրահատկությունները կկորսնեն։ Հադրութը առանձնանում էր Արցախում իր նիստուկացով, առանձնապես իր բարբարով։ Հիմա այլ միջավայրում են ձգտում են խոսել այնպես, ինչպես տվյալ միջավայրում պիտի մեր ժողովուրդը վերադառնա Ղարաբաղ։ Թեկուզ նորից եմ ասում, շատերը ասում են անվտանգայից այնա։ Վտանգավոր է։ Իհարկե անվտանգությունը ոչ մեկը չի կարող 100%-ով երաշխավորի։ Նես չի որ ես ստեղ եմ կամ մեկ ուրիշ ստեղ ու ինքը զգում է 100%-ով անվտանգությունը ապահովված է։ Չէ, իհարկե։ Կամ միտի Հայաստանում ապահովված է։ Իհարկե ոչ հադրությունների մի մասը դուք միշտ էլ դա նշել եք, ցանկանում է վերադառնալ, բայց քանի որ տեղ չկա բնակվելու, նույնիսկ վարձով տուն չկա, ո՞նց վերադառնան։ Այն որ ասում եք բողոքողները, ինչ որտեղ ես համամիտ եմ իրանց հետ։ Իրանց վիճակը պիտի ինչ որտեղ բարելավի, որ այդ ընտանիքը, այդ մարդը համբերություն ձեռք բերի, որ հասկանա, որ լավ, մի տարի համբերում եմ, երկու տարի համբերում եմ, պետությունը պիտի ինձ ինչ որ մի ձեւ աջակցի, չէ, այդ հարցերում, որ իրան կարողանա սпасեն, որ տունը պատասխանին գա, այս մարդը ստե տեղավորի։ Պիտի եւ մարդիկ հասկանան, որ մի օրում չի լինելու դա, երբ մոչև տները տալը, այդ մարդկանց պիտի որոշ հարցերում օգնություն լինի։ Այսօր նա Ղարաբաղում ահագին տեղ կա, Որսեցը միշտ ասում են, բայց մեկ է երեխաներս տանեմ նորից վտան։ Հիմա էս է վիճակը, ի՞նչ անենք։ Մոտ ժամանակներս հագին բնակարանն է բաժանվելու, որոնց մի մասը տալու է մեր ժողովրդին, հադրությունների այո տեղանված բնակչությանը բնականաբար ահագին վարձո բնակարանները ազատվելու ցանկացողները ահագին գալու են այսքան շինարարությունները որ գնում նպատակին է որ հադրությունները գան իհարկե 100% չի լինելու դա բայց մեծամասնությունը Ես գտնում եմ, որ գալու եմ Ղարաբաղ։ Գերագույն նպատակը ոչ թե այն է, որ հադրուցինները վերադառնան Արցախ, այլ յուրաքանչյուր հադրուցի երազում է վերադառնալ իր տուն եւ մենք բոլորս ցանկանում ենք հադրութը հետ բերել։ Դա ընդհանմենը երազանք է, թե կա ռազմավարություն, ինչպես, ինչ ճանապարներով դա պիտի արվի։ Եթե մարդ մտածում է, որ գալիս է Ղարաբաղ ապրելու, կարելի է համարած ինքը արդեն մտածում որ ինքը գնում է հադրուց։ Դա մենակ հադրություններից չկապված։ Այսօ պետությունը նես չի որ չի օգնում, օգնում է։ Առաջին քայլերը անում ենք, որպեսզի հադրուցինները Արցախից չհեռանան, հեռացածներն էլ վերադառնան, բայց նորից եմ ասում, պիտի հադրուցը հետ բերենք, ինչպես, ինչ ճանապարներով։ Պիտի հերագնա նպատակներ Այո, ունենանք եւ այդ նպատակին հասնելու ուղիներ կան հիմա գծված, որ այդ ուղությամբ շարժվենք։ Լինի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո։ Տեսակ Ադրբեջանը 30 տարի հետո մեջքը շտկեց եւ մեզ պարտության մատնեց։ Այո, առաջի մեր քայլը, որ հադրուցին Մարտակերտի գյուղից որ տեղանվել են թե Մարտունը, թե Ասկերանի, թե Ադրուտի, բոլորս պիտի մեր տեղը գտնենք Արցախում։ Որովհետև ժամանակը գալու է, որ մեր հողերի համար նույնս պայքար ենք սկսել։ Չպիտի հարմարվենք։ Չպիտի տանկի մեր մեջի ցանենք, որ պիտի թեփտու հանգիստ նստենք ու ասենք լավ, դե ինչ եղել է եղել է։ Մի քանի վաղ առաջ մի հաղորդում եմ լսել, որ սպարապետ Վագին Սարգսյանի իդեալոթն է, ասում է, սա այն շարժումն է, որը հաղթել ենք, մենք այսօր հաղթած ժողովուրդ ենք։ Մասը դեռ սկիզբն է։ Մենք դեռ անելիքներ ունենք ու միշտ է պայքարը գնալու է։ Ու ասում Աստված չանի, որ մեր ժողովուրդը կես ճանապարհից հետ կանեն։ Հիմա քիչ ճանապարհից պահանա։ Հետ կանգնենք թե դիմադրենք ու մեր նպատակները վերջնական կետին հասնենք։ Առաջի քայլը մեր այն կլինի, որ ժողովուրդը որ պիտի մտածեն Ղարաբաղ, որ Աստուծո հաջողությամբ որ հադրությունը մեր ձեր ունի, հադրությունը արդեն պիտի գնան դեպաս, որ արդեն գնա Ամերիկա, գնա Ֆրանսիա, աշխարհում եկսում, ոնց է հավաքել այդ մարդկանց, մերեք մեր հայրենիքում մեր ծննդավայրում բնակեցնենք։ Հադրութի դեօկուպացիա հասարակական գազམ་ակերպություն է գործում Երևանում։ հա։ Կա պահում եք այդ գազམ་ակերպության հետ։ Չէ, ես ընդհանրապես դեօկուպացիայի չեմ շտել բոլոր նմանատիպ կազմակերպություն ասեմ որոշ մասը ուզում են Հայաստանում ձևավորեն ու արդեն ինչ որտեղ կա ինչ որտեղ ես համաձայն եմ որ դեն ձևավորում ասինքն արցախ հանրապետություն չկա տաբե երկրների ներկայացուցիչներ ոնց դեսպանատներ դեսպանատներ չկա կամ օրինակ մեր հայրենակիցները որ արտասահմանից գալիս են հիմա արդեն արցախ չեն գալիս կամ եթե գալիս են շատ քիչ են գալիս չեն կարող շփվել այդ մարդիկ որտեղ դե ինչ-որ գործունեություն են ծավալում, ես ինչ որտեղ համամիտ եմ, բայց կենտրոնը պիտի ստել լինի։ Դա էլ է մի ձև ժողովրդուն դե ասինքն Էլինդե են սկսում համարվելը։ Պիտի սա ուղեղը ստել լինի։ Նախաձեռնությունը թող այստեղից լիներ, ով նախաձեռնել է, դե, այնտեղ է բնակվում, բնականաբար եւ նրա շուրջն են համախմբվում։ Շատ հարցեր մեզնից չկախված։ Բայց կան հարցեր, որ մեզնից է կախված։ Մեզնից են կախված, որ այն եմ ասում, օրենքը, համանadorությունը բոլորը պիտի հարգենք։ Եթե սկսած վերևներից մինչև ներքևը, բոլորի համա օրենքը մեկը լինի, հասնելու եք մեր նպատակին։ Ում համար ձեր կարծիքով մեկ չէ, ովքեր են որ անտեսում են, չեն հարգվում հա։ սահմանադրությունը։ Ինչ որ չափով կարամ ասեմ, սկսած սովորական քաղաքացիներից մինչև իշխանություն։ Բաց թողումները որ կան, նեշի որ մեզնից ակախված, թե իշխանությունից ակախված, բոլորը շղթայակապ ասենց պիտի իշխանություն եւ ժողովուրդ համախմբվեն մեկ նպատակի համար։ Առաջնահերթը պիտի պետության արժեքները ավելի բարձր լինեն, քան թե քաղաքացիական։ Ունենանք պետական մտածողություն։ Այո, Համարտադրության շրջանակներում մենք աշխատենք բաղադրիչները առաջին հերթին պետք է օրենքը հարգեն։ Դա համար նշեցի եւ քաղաքացիները եւ իշխանությունները օրենք բոլորի համար պիտի մի հավասար լինի։ Բոլոր օրենքի առաջ պիտի հավասար լինեն, ինչը Եվ որ դա լինի ամեն ինչը լավանելու։ Եթե նման բան լիներ, գուցե մենք այսօր այս վիճակում չհայտնվեինք։ Իհարկե, այսօր այն ժամանակն է, որ բոլորս համար օրենքը պիտի գործի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ավարտվեց Հայաց հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրը Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանն էր։